uh, aspaldiuntan janen eh, ondoan, ibili naiz lanian, uh, lehenik uh, ezaututut uh, unibertsiateko irakasle gisa, izan baitzen ene tesiaren uh, zuzentzailea, eta gero uh, eskualtzen dian, eta bereziki eskualtzen dian, gramatika batzordean, eta gero haren ondoan e, buruz erarik uste dut eh, eskualdun guziak zordun eh, gelditzen giela, haren alderat. Eh, oroz gainetik eh, dian eh, eh, egin duen lanagatik, eh, bak izu behar bada berroita ama urte baino gehiago egona dela hor eh, egitura hortan, eh, eta urte horietan gehienetan eh, kargudun izan da, eh, izan da, lehen dakari orde, eta gero ondutik eh, zein buru, amasei urtez, uste dut,